Ekainak hogeita bost ditu gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzu e, berriozari irretiaren albiste emankizuna atzo aurreratu genizuen e, berri batekin hasiera emanen diogu gaurko kontakizunari. Hala, seda berrezarren dira jada neskamutil zahara, sahara arrak. Saharako neskamutilak etxean hartzen dituzten Nafarroako familiak berriozaren bildu ziren atzo oporriak bakean izeneko programan parte hartzen duten aurroiei arrera egiteko. Azkenik itzordua pixka bat aurreratu egintzen eta dozenaka txikiek goizean heldu ziren eh, Euskal Herria plazara. Dantzariek eh, aurre arkuekin egin zieten harrera eta omenaldi txikia egin zieten zeinean Berriozarko alkate Xabier Lasak eta Nafarroako Saharar delegatuak eh, Benadi Benamarrek parte hartu zuten. Saharako neska mutilak gure artean izanen dira bi hilabetez. Hain zuzen basamortuan sargori handiena egiten du egun horietan eta atzo Berriozarko Sahararen lagunak izeneko elkarteko kideak izan genituen Kaixo Berriozar magazinean eta ba, herrialde horretako neska edo mutil bat etxean hartzeak ematen diena nabarmendu ziguten. Itzi arnazar entzun dezagun. Pues más que nada felicidad, que se llena la casa, está la casa ahora en cuanto que se van se nota la casa vacía. Cuando vienen pues ya se nota, no sé, alegría sobre todo, ¿no? Emoción, cariño y todo lo que, como ha dicho Alba, todo lo, todo lo que no tienen te lo dan en cariño, en y te enseñan cosas nuevas también, cosas que no sabes, siempre relacionarte con otras culturas y así, eso es algo positivo para, para mm. todo el mundo. Ikasturte politikoari amaiera emango dio asteazken honetako osoko bilkurak. Ilabeteko azken asteazkena izango da etziko e, biharkoa barkatu eta beti bezala osoko bilkura eginen du udalbatzak. Beste hainbat gairen artean ondokoak eztabaidatuko dira bake epaile ordezkoaren izendapena 2012ko kontu orokorrak aurtengo festa egitaragua eta PSNek aurkeztutako bi mozio. Itzordua arratsaleko 6 erdietan izanen da asteazkenean bihar berriozarko udaleko bilkuraretoan. Eta egun horretan bertan Aun Paso izeneko dokumentala aurkeztuko da. Nafarroako Aun Paso izeneko e, pelikula aurkeztuko dute Berrio Zarren, e, eh, Nafarroako eh, fusilatuen seniden den elkarteak 60 minutuko dokumentala da eta hogeita maseiko gerrian erailak izan ziren lagunen senitartekoen testigantza zuzena kontatzen digu. Bertan parte hartzen dute ere kultura, unibertsitate edo elkarten munduko eragileak ere, eta itzordua bihar izanen da, arratsaldeko zazpiterdietan kulturgunean. Eta bestea aurkezpen bat aipatuko dugu orain Jacinto Ochoa la prisión más larga liburuarena. Ostira larriatxaldean e, eh, izan zen hori Berriozarko kulturgunean e, Jacinto Ochoa la prisión más larga liburuaren aurkezpena egintzen. E, eh, bertan Jose Luis Díaz Monrealek idatzitako liburu aurkeztu zuten Ezkabako gotorlekutik bi aldiz alde egin zuen Jacinto Ochoaren bizitza irakur daiteke bertan eta aurkezpenean Jacintoren senidea zen Carlos Ochoa izan zen beste hogei bat lagunekin batera. gaztelania eta oinarrizko formazioa ikastaroako antolatu dituzte berriozaren. Oinarrizko zerbitzuen komunitateak helduen formazio ikastaroako antolatu ditu, datorren ikasturterako alde batetik gaztelania ikastaroa etorkinentzat eta bestetik oinarrizko formazio ikastaroa oinarrizko hezkuntza egin ez duten guztiei zuzendua. Matrikula egiteagatik bost euro ordaindu behar da, ez besterik eta eskolak bi lauilekotan antolatuko dira, irailetik otxailera lehenbizikoa eta otxailetik ekainera bigarrena helduen oinarrizko hezkuntzako Jose Maria Iribarren ikastetxe publikoko irakasleak emanen dituzte eskolak. Eta izena emateko EPEA zabalik daia da abuztuaren hogeita irura bitartean. Informazio gehiago jasotzeko oinarrizko gizarte zerbitzuetara jo behar duzue kale berrikaleko amabigarren zenbakian. Eta kirolaka ipaega izango ditu gorain eta zehazki hogeita lau orduko areto futbol txapelketa zahariko gara. Aste buru honetan hogeita lau orduko areto futbol txapelketaren hogeita sei garrien edizioa jokatu zen berriozarrien eta hogeita bat taldek parte hartu dute. Finala, Antsoingo Granada irurogeita malau eta irurtzungo biaizpak aizpak taldeek eh, jokatu zuten eta finalaren ostean sari banaketa egintzen. Aipagarria da alaber, mendialdea kirole elkartearen antolakuntzalana, hainbat voluntariok eskerga egin baitzuten, dena prest eukitzeko kronometroa izen emateak janedana meganfonia eta abar luze bat. Eguneko unerik unki garrienetako bat, Diego Anzizu Bilar izeneko trofeoaren ematea izan zen. Mendialdea Kirole Elkarteko presidente Jose Antonio Bazkezek eh, eta Diego Anzizuren amak eman zioten saria Granada irurogeita malau taldeko Iker Toro jokalariari. Parte hartzaileen ikusleen eta antolakuntzaren arteko giro bikaina ere nabarmentzekoa da eta klasifikazioari dagokionez, aipatu behar dugu berriozarko talderik ez dagoela lehen lau postuetan, baina e, tira, ala ere, maila oso altua izan zen, eta esan dugun bezala, baita giro ederra ere granadiruro gehi tamalau izan zen lehen bizi aipatu dizu egun bezala bigarren irurtzungo bi aizpak irugarren sanduzelai hauzoko e, e lamuseria eta laugarren iruñeko fluminense futsal Eta eguraldiaz mintzatuko gara orain, goizean lambro eta lainoa izan eh, ditugu, zerua odei gutxirekin egonen da dena den, goizean goiz eh, tarte odei itxu batzuekin, baina horiek desagertu eginen dira egunean zehar. Ipar, ipareki aldeko aizea ulbizia ibiliko da eta temperatura maksimoak gutxi igoko dira, beraz eh, aldaketa gutxi gaurko egunean atzokoarekin alderatuz. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian, FMko eun puntu sortzian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música